Eskualeriko irigune elkargoa sortuz geroz, eskumen parte bat galdu du departamenduak. Adibidez, urarena, bainan beste frangoa txiki ditu, eta partekatzen katzen elkargo berriarekin, alanola, ekonomia sailan, eta ere uoldeeri buru egiteko. Jean-Jacques Lasserre, departamentuko presidentarenzat, ez da dudarik elkarlana azkartuko dela. La plupart des dossiers en matière de protection nécessiteront l'intervention des départements et de la communauté d'aglo. Prementioaren aldetik, dossier gehienek departamendua eta elkarguaren laguntza beharko dute. D'urgence, la route de la corniche, elle est en bordure de bordure de falaise. Adibide bat hartzeko, erlaitzeko bidea. Hori bezala beste andana bat ere izanen da, nun protekzioa irigune elkargoaren gain izanen den eta bidearena gure gain. Ez genezake bat bestea gabe egin. Nous avons la responsabilité de la route. Comment voulez-vous que nous fassions <laughs> les uns sans les autres? Kritika edo arrangura batzu plazaratu baitzituen departamentuko buruak elkarko berria sortu aintzin, orai uste du puntu zonbait badirela hobetzeko. Jean-Jacques Lasserre. Je dis simplement qu'il faut trouver des solutions à de, à vraies questions. Peut-être ces questions peut-on les condenser sur euh, fiscalité, financement et, et la voie des territoires.